serenade to you Dis woensdagmiddag en dit beteken dis tyd vir treffers van Toeka tot nou My naam is Ludwig Venter en ons luister elke woensdag tussen 4 en 6 na muziek vanaf die 50er jare tot en met laas week. Een hartelike welkom aan allemaal wat ingeskakel is. Sit achter oor, skopjes koene uit en keier lekker saam vir die volgende ongeveer 2 uur. love Tula Clark daar, wat vir ons This Is My Song gesing het, en uh, ek hoop die meeste van wat ons speel vandag is jylle songs, en uh, dat jylle daarom so bykie nostalgies, of nostalgie beleef, uh, gedurende die program, uh, maar uh, is op en wakker program vandag, betekeer speel ek net klomp sad songs, vandag is het een op en wakker ene, waar ek sê, skuif die meubels een kant toe. Nou, kom ons skop sommer af met hierdie ene, net om te bewys, ek is nie bezig om te lieg nie. Michael Barrett was die jongste van 13 kinders en het gewerk as een melkman voordat hy bekend, bekendheid verwerf het as Shaken Stevens. Hy het aanvankelijk net oor naweke opgedree in Kroo en sy orkest was bekend as The Olympics wat uh, later vernoem was na The Cossacks. Sy deurbraak het gekom in die 80s uh, eh, en hy het baie van die ou liekies van die vroeg 50s weer laat herleef. Hier is hy met Grindel Genedum. Prins wat ons daar introduce en hy het vertel van die Green Door. Nou, uh, dit is blijkbaar een ware story, daar was so een plekkie wat genoem was The Green Door. Ek denk hulle verkoop vandag uh, rokke maar, <laughs> of dameskleren, maar uh, destijds daar sinister dinge achter daar die groen deur gebeur. En uh, ja, jy moes een lid gewees het om en moet die rechte klop aan die deur gegeet om ingelaat te word. Uh, what's happen, happening behind the green door? Now, uh, Tess, uh, I believe from Ohio, I believe you're uh, also listening again today. Thank you for tuning in. Uh, you're becoming a regular. Uh, you'll be a household name one of these days. And uh, yeah, let's carry on. Kom ons gaan aan. En ons luister nou na Maywood. Maywood. Hulle was een Nederlandse, een Nederlandse eh, sangdeo, wat bestaan het uit die Fries Sisters, en uh, hulle bekendste liekies is Rio, Late at Night en Give Me Back My Life. Hulle verteenwoordig Nederland in die 1990 Eurovisie Song Festival met die liekie I Want to Share Everything With You, wat in die uh, eh, 15e plek geëindig het. Nou my moed doen vandag vir ons Late at Night. Take care of my diet I run around circles Never pastuil het hulle gesing Late at Night. Ons beweeg aan en ons kom nou by Mighty Quinn, soos geskryf dier Bob Dylan. Nou, sommige bronne verklaar dat die liekie gaan oor die rol wat Anthony Quinn as Eskimo gespeel het in die eh, rolprint The Savage Innocence, waar hy met uh, sy aankomst wanhoop in vreugde verander het en chaos in ris maar dan het Dylan self genoem dat het eindelijk uh, net een uittreksel uit die veekie verhaal is en later bevestig, dit gaan oor Gordon Koon, medevervaardiger van die Kartem Koon films, of rolprente dan, uh, wie aan hom en Howard elke redigeringshulp verleen het in hulle skipping van Eat the Document. Hier syng Manfred Mann vir ons uh, Bob Dylan se liekie, Mighty Quinn, lekker luister. Everybody's gonna jump for joy. Come on out, come on You'll not see nothing like the mighty Quinn. I like to go just like the rest. I like my sugar sweet, but jumping cues and making haste just ate my cup. is feeding pigeons on a limb. But when Quinn the Eskimo gets here, all the pigeons gonna run to him. Come on without gets here, everybody's gonna wanna doze. Come on without, come on within. You won't see nothing like the mighty queen. was Manfred Mann met die dubbel in en hy het gesing Mighty Queen met vele oorspronge. Die ouse naam wat vervolgende gaan sing is John D. Loudemolk en uh, wat interessant is hiervan is dat hy die, die John D. Loudemolk, somme man net daar is en <laughs> nie een tweede naam of enig iets anders verteenwoordig nie. Hy was Amerikaanse liekieskrywer en een sanger wat tussen 1934 in 2016 periodiek liekies opgelever het met uh, gemengde sukses. Hy sing vandag vir ons, ach, seker sy meest bekende ene is die een wat ek om die meeste voor ken en ek dink is uh, die enigste een wat ek om voor ken. Hy sing vandag vir ons een van sy 1963 treffers. Luister na Blue Train. Blue Train. Oude Milk en hy het gesing Blue Train of the Heartbreak Railway Line. That'll Be the Day is een liekie geskryf dier Buddy Holly en Jerry Ellison. En nou die Buddy, Buddy Holly ken ek al van uh, van het ek muziek geluister het, beginne luister het. En uh, dit is nie uh, wel, dit is die eerste keer in 1956 dier Buddy Holly en The Three Tunes opgeneem en uh, is weer in, in 1957 dier Holly sy nieuwe groep The Crickets opgeneem met wijdverspreide sukses. Baie ander weergaves is daarna opgeneem en uh, onder andere ook die eerste liekie as een demonstratieskyf wat dier die Quarrymen opgeneem opgeneem is. En ons weet ons later dat uh, die uh, Quarrymen uh, eh, ons in die Beatles ontaard het. Nou, Buddy Holly sing That'll be the day that I die. Well, that'll be the day when you say goodbye, yes, that'll be the day when you make me cry, you say you're gonna leave, You know it's a lie, cause that'll be the day when I die. Well, you give me all your loving and your dirt loving, all your hugs and kisses and your money too. Well, you know you love me, baby. Still, you tell me maybe that someday we will all be through. Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave. You know it's a lie, cause oh, that'll be the day when I die. cry. You say you're gonna leave. You know it's a lie, cause that'll be the day when I die. Well, when Cupid shot his dart, he shot it at your heart. So if we ever part, then I'll leave you. You sit and hold me and you tell me boldly that someday, well, I'll be through. Well, day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave, you know it's a lie, cause that'll be the day when I die. Well, that'll be the day. that'll be the day. that'll That'll be the day, sê Buddy Holly. Nou, eh, ek verstaan daar is van die luisteraars wat probleeme het om in te skakel. Nou, ek weet nie, hier by my wees die uitsending wees 100%. Nou, wonder ek, wat kan die probleem wees? Uh, vir die van julle wat nie recht kom nie, gaan dan op Google en Google die uh, radio eendrag sy streaming en kyk of hy daar werk. Uh, laat weet my asblief of, of jylle ingeskakel is of nie. Ons gaan aan met die program en na That'll Be The Day kom ons by Love Affair. Nou, Love Affair, uh, se Everlasting Love, is een lied wat geskryf is dier Buzz Kaysen en Mac Gaiden oorspronkelike treffer van uh, eh, 1967 vir Robert Knight en uh, eh, Sededien herhaaldelik herhaal met sukses dier die Love Affair, as ook Town Criers, Carl Carlton, Sandra en uh, Gloria Estefan. Die oorspronkelike weergave van Everlasting Love is opgeneem dier Knight en Nashville met uh, Kaysen en Kaysen Gaiden, wat uh, daarop gemik was om die Mototown stijl te vervaardig met verwijsing na die Four Tops en die Temptations. Toe die uh, lied vrygestel is, is as een solo bereik dit in nummer 1, of althans nummer 13, op die Amerikaanse kaarte in 1967. Nou, Love Affair doen vir ons Everlasting Love. Lekker. Lekker luister. Lasting Love van Love Affair. Nou wonder ek wat die probleem is. Ek het die ander link ook vir julle die heer gestuur en die mense sê hulle kom nog steeds nie in nie. Ek het gerapporteer by uh, die uh, stasie uh, eienaar en uh, ek sal sien of hy my terug antwoord en wat die probleem kan wees. Uh, ok, daar kom een deur wat sê hulle is nou recht. Uh, en dit is Louisa. Ok, ek hoop, <clears throat> ek hoop hy kom nou vir amal recht. Uh, ja, daar so, amal sê nou, hy is 100%. Ok, kom ons gaan aan en to Flangelangelo was to play. You know, you know how the hot and hot to do. Up there, you after you. But they forgot, forgot, and you said, You are the right, so, so, so surprised. And we wait the plays upon On the wind that's the truth, truth, truth, I'm taking, taking up the rest, she's, she's giving Yeah. sê hulle, it never rains but it pours, en uh, dankie vir die wat my laat weet het van die echo. Nou, die echo gebeur wanneer ek uh, die plaat beginne speel, maar ek los die mic aan. So, uh, onmiddellik toe iemand my, of Joy daarvan, van Amerika af, soort sy my probleme hieruit, ne? <laughs> sê, daar is een echo. Toe sê ek, oeps, ek het die mic aangelos. Toe sit ek om af en ek gloe dit het toe beter gegaan. Jesse, vandag is een dag van probleme en probleme. Kom ons gaan aan en ons kyk of ons van hier af aan een goeie program kan uit, uh, wel volgens eh, die, die, die, eh, die muziek gaan goeie muziek wees, ons kyk of ons die rest kan laat saamwerk. Julle allemaal uh, ken die Beatles en uh, hulle het een kaartje om te gaan rij. Ticket to Rye, dis die liekie van die Beatles, eh, so, eh, wel die rockgroep Beatles, geskryf dier John Lennon en toegekend aan John Lennon en McCartney. Dit is in april 1965 uitgereik as een solo en word die 7de achter een volgende nummer 1 treffer in die Verenigde Koninkryk en hulle derde achter een volgende nummer 1 treffer en die 6de in totaal in die Verenigde Staten en het ook die nationale kaarte in Canada, Australië en Ier Ierland. Die Likkie is op hulle album Help onder uh, muziekkritisie beskryf uh, Ian MacDonald die Likkie as sielkundig dieper as enig iets wat die Beatles al ooit voorheen opgeneem het en buitengewoon vir sy tyd. Nou daai laat John Lennon het die liedje geskryf, maar het word toegeskryf of toegeken aan Lennon en McCartney. Daar is daar die jare uh, ooreenkomste in uh, eh, groep lede gewees, is dat as een een liedje geskryf het, moet allemaal krediet kry daarvoor, of ja, en uh, so het uh, Lennon en McCartney dan krediet gekry daarvoor, so dat die tantieme inkomste van die liekie dan weier verspreid kan wees en die ou nie alleen daaraan uh, baat vind nie. Maar kom ons luister na die Beatles en hulle sê A Ticket to Ride Thank you. waarteen ons ouders ons altyd gewaarski het, toe ons nog <laughs> daar in die 60s, toe ons nog tieners was. Hey, uh, ja, ek uh, hoop julle kom nou lekker dier en laat julle nou lekker saam luister. Die uh, volgende ene op ons speellys is Bend Me, Shape Me, Any Way You Want Me, is een liedje geskryf dier Scott English en Larry Weiss. Uh, dit is die eerste keer dier die uh, Outsiders opgeneem as een snit op hulle album The Outsiders in 1966. Die bekendste weergawe van die liekie is in 1967 eh, enkel snit wat vrygestel is dier The American Breed wat vroeg in die eerste plek uh, op die nummer 5 op die Amerikaanse billboard Hot 100 was. 1968 nummer 3 in Suid-Afrika en nummer 24 op die UK single charts. The American Breed sê Bend me, shape me, any way you want me. As my so tekstversie ook. Ek is die klei. En daar was die lied, hoe daar sê. MUZIEK Second Breed, Bend Me, Shape Me, Any Way You Want Me, en daar reg in die begin sê, You're, you've got what all in a woman that I'm ever looking for, en geloof, dit is seker die uh, mooiste compliment wat jy vir een vroegmees kan gee. Nou ja, dit was American Breed. Kom ons doen sommer nou die um, funny spot. Nou, Eh, vandag het ek een Engelse oukie, Wackhead Simpson, wat uh, mense sy uh, bene trek, so oor die telefoon, en hy uh, skert sy bykie met hulle. Nou, ek meen, ek sal baie kwaad wees, as ek hierdie ouwe is wat hy nou gebel het, en hy praat nou van, uh, jy weet, uh, ons snu jou water af, vir 10 dae, en hy geer jou 10 minuut uh, speling, voor hy dit vir hom aankondig, kom ons luister hoe die ou uh, sy ie meer verloor, rechtelik. Hallo. Hallo, Mr. Verster. Speaking. Is Mr. Verster, I'm calling you from the council here from uh, eh, Ekurulene Municipality. Yes. Your address is 19... That's right. look, uh, regrettably, I have to make this phone call to you, but we just need to inform you that um, we are going to be starting with water shortages in your area. Yes. So I've got the tedious task of phoning all the residents and just warning them that tonight uh, it starts. We will be cutting off the water. Okay. Sorry, it sounded like you said you were going to cut off my water tonight. In other words, now. Uh, you, well, yes, in about uh, uh, 20 minutes. So we were just going to give you ample opportunity to... No, no, no, no. hold on, hold on. You, you told me now that you're going to cut my water to my house now. So, so there's no water other than maybe the water that I've got in my cylinder. That's uh, correct. So you've got 10 minutes if you want to just go and uh, have a bath now. <laughs> you, you, can't cut off the water now. I mean, you, you can give me... I mean, I understand about the water shortages and I'll support that. But I mean, you can't cut off the water now. Um, I mean, that's what that's not ample notice. Look, we are cutting this water off, and we and it's going to be cut for the next ten days. Okay, oh. that's the ration period that you guys will have. We're going to. They wanted uh, two weeks, but we're going to make it ten days. Uh, I'm, I'm <laughs> you're cutting off my water now in the next 10 minutes for the next 10 days. Are you mad? You cannot just call me now um, and, and tell me that you're cutting off my water tonight for the next 10 days? Are you, I mean, for sake, man, what's wrong with you? Sir, I can't help it that Jesus hasn't blessed us with rain. you can't help it that Jesus hasn't blessed us with rain. <laughs> wow. And the fact that Jesus didn't give you a brain is also a problem. I understand that it's it's going to be an inconvenience for you. That's why How us... How the do you know it's going to be an inconvenience? I'm pretty sure that you aren't going to be in any way inconvenienced and not without water for the next 10 days yourself. Sir, look, what I'm telling you is what we have done because I understand you would need to go to uh, toilet number one, number two. We're trying to help you here, okay? So i am You are trying to help me. you are helping me by cutting off my water for the next 10 days. You called me now two minutes ago to tell me this and tell me that you are giving me ample notice. These are your words. Are you off your head? This is ridiculous. So, look, we've been on the phone two minutes, so you've got eight minutes left. I can hear you in the motor No, no, no, hold on. You aren't hearing me. You cannot cut off the water now. You cannot cut it off for the next 10 days either. I mean, what were you thinking when you made this plan and you sat down with the other idiots in your department and the lot of you said, you know what, let's cut off the water for 10 days which of you thought that was a <laughs> great idea? Look, we've got seven minutes. How far until you're home so you can have a quick uh, a stort, a quick shower there? You are <laughs> six. This is <laughs> ridiculous, man. Okay, so... How the hell do you put together a plan like this and, make, and think to yourself, ah, this is going to be a good plan. It's surely going to fly. Well, so listen, uh, let me just tell you that what we've done, I've got uh, the uh, Google Maps here, and I've just had a quick look to help you is um, we've we've looked at the the, the the Google Maps to see that the nearest uh, toilet to you is the KFC at uh, on on Henny Albert's. It's uh, 2.4 kilometers away from you, sir. So if you want to go make listen, a if listen, you want to make so a poop, I'm, I'm, I'm gonna I'm just gonna slow down. I'm if, gonna tell you if you if you need ridiculous. No, sir. If you need to make a poop, then you can go to the KFC, which is 2.4 kilometers <laughs> there up uh, any Alberts. And uh, if a wee, if a wee, you can maybe just make it in the backyard. Seriously, you are one of you are one of the special morons that I've come across today. And believe me, I've come across a few morons today. You would get the prize. Oh, you need to go to the toilet. Go to the three k's away. Are you out of your head? Sir, if you need to make a poop, then I promise you the KFC, we, we're not send, we, we're sending people to all various places to spread the load. You understand? <laughs> I can't. I, can't, I cannot. Uh, I cannot believe what I'm hearing. Who, what, what is your name, moron? My name is Gert. Gert? Okay, so, um, but, but do you need to make a poop now? <laughs> you know what I do need to do right now, Kat? What, what I need to do right now, so, so let me understand this. What you want me to do is you want me to go to the KFC if you want me to take a... <laughs> yes, sir. It's 2.5 k's there of Healy Alberts. It's the nearest one to you, okay? And, and Kat, I'm going to go, and I've got my own house. I've got any convenience in my house, including, by the way, Kat, a toilet. And I'm going to go to a, a KFC, a fast food outlet, two and a half Ks away to take a dump. So I know the KFC toilets aren't, they're not too bad. There's a lot of greasy chicken that people, you know, they, oh. some, some of them uh, blocks. I cannot believe it. Is this a legitimate idea? I mean, this is something that you guys have said, you know what, when somebody needs to take a shit, Let's send them to the <laughs> KFC. <laughs> Correct, sir. Now, look, I've solved the problem if you want to take a shower, okay? What we've organized for you is a 10% coupon at Clicks for the waterless hand sanitizer. Okay, so you can apply that on your entire person body, put it on your body, and that can clean you for the next 10 days. Pat, you, are killing me, Pat. You're killing me, but you know what? It works both ways because when I find you, Pat, <laughs> I'm going to uh, return the favor. What I've got to, sir, can I just uh, uh, pop you on a WhatsApp? I've got a WhatsApp uh, group of all the residents, <laughs> okay? Can I do that firstly? Yes. <laughs> okay. Now, what I've done very kindly, as you are aware, where we live here on a high felt, um, I'm going to give you the daily weather forecast, and it's quite accurate. So if you wanted to shower when the rain hits the Highveld thunderstorm, say 3.45, I'll say, listen, 3.45 Highveld thunderstorm, jump out in the backyard and you can have a, a, a shower. Do you understand? <laughs> um, Seth, you are a special idiot. You are a special, special idiot. that you think that you can call somebody who pays rates and taxes, such as I do, and to tell me that, you know what, if you want to go to the toilet, by all means go to the KFC. Oh, and do you want to shower? Stand outside and I'll let you know when it's going to rain. You're a special You are a special dude. That is crazy. I'm going to send you the weather forecast from AccuWeather. I'll send it to you tomorrow and let you know what time it's going to rain. So make sure you're at home and you can just uh, be ready with a towel. you, you haven't heard a word that I said you you are blissfully just stampeding your way down the script that's in front of you because that's what you've been told to say. You've got to call the people. You've got to give them this ridiculous story at night, and and you're just expecting people to go, okay, that's cool. No problem, man. We don't mind. We'll stand outside and wait for it to rain on us. <laughs> so, look, by the sounds of things, um, if if you need to wash your baby, you can wash your baby with your tears. <laughs> you're, you're, you're, crying. That, that, tears that, can wash. You you are now you're at that point where you are at the line, and you need to decide: Do I go over this line? Because if I go over that line, I'm going to hit you in your. <laughs> Okay, that is not something that you joke about. Do not tell me I wash my baby with my tears. <laughs> Sir, there's nothing. Worm, VJ Rebel. It's wicked, wicked. It's wicked, Simpson. <laughs> wicked. Wicked, you are. <laughs> I'm a high blood pressure. I'm going to take tablets. okay. Just stand up in the backyard and tell me when it's going to rain so I can shower. You <laughs> I'm going to love you. There you go. I told you how awesome was that guy. Ja, as iemand my in die nacht bel en sê hulle gaan in 10 minuut die kracht of die, uh, die kracht het ons nie kees in die net, het gebeur in elk geval. Of dan uh, die water afsnij, dit sal aan my raak vir 10 dae. Maar uh, ja, hy uh, stoot het soms een bykie te ver, wanneer hy kom by washing by, uh, your baby with your tears, en uh, stand outside in the rain, en sovoorts, maar ja, Wicked <laughs> Simpson, uh, uh, meester uh, pranker, sal mens om noem. Die program staan nie stil nie, hy gaan aan, ons kom by The Free Electric Band. Dit is een likkie geskryf dier Albert Hammond, alweer die man. En uh, uitgevoer dier Hammond. Die likkie bereik nummer 19 op die UK Singles Charts, nummer 11 op Suid-Afrika en nummer 48 op die Amerikaanse Billboard Hot 100 in 1973. Die liekie verskyn op sy album The Free Electric Band in 1973. Die lirieke vertel die verhaal van Amerikaanse jeug in die middelklas wat in opstand kom teen die waardes van sy ouwers dier uh, muzikale loobaan te beoefen. Uh, eder as my beroepslewe wat, uh, wat van hom verwag word. Albert Hammond sing Free Electric Band. Free Electric Band. interessant en een eh, interessante story daaraan verbonde. Nou, die van julle wat geniet wat julle hoor, steek op julle hande. O, ja, ja, is nie TV hierdie nie, ek sal julle nie kan sien nie. Maar in elk geval, ek glo julle geniet het, die mens kan het. Born to be Wild is een liekie geskryf dier Mars Bonfire en eers uitgevoer dier die orkest Steppenwolf. Die lied word gereeld in die gewilde, uh, sowel as die teenkultuur ingeroep om uh, voorkomst of houding van een biker te noem. Nou, uh, dit word vooral aangetoon in die film Easy Rider van 1969. Dit word uh, <laughs> soms beskryf as die eerste heavy metal liekie en die tweede vers liriek heavy metal thunder is die eerste gebruik van hierdie term in rockmusiek. Nou, hoewel dit nie as een beskrywing van een muzikale stijl is nie. Nou, Steppenwolf doen Born to be Wild. Get your motor running attention in whatever comes our way. Yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving place. Fire all of the guns at once and explode into space. I like smoking lightning. Heavy metal thunder, racing with the wind. sommer net moet hy of beat uh, eh, orrel wat daar so speel kan mys hoor hier jou is born to be wild uh, eh, Hitchin a Ride is a likkie wat geskryf is dier Mitch Murray en Peter Callender wat uh, uh, uitgereik is as a solo dier die Engelse pop rockgroep Vanity Fair aan die einde van 1969 Dit het in uh, februari 1970 nummer 16 op die UK Singles Charts bereik, maar was een groter treffer in die Verenigde Koning, uh, nee, Verenigde Staten op nummer 5 op die Billboard Hot 100. Die liekie handel oor een jongman wat probeer duim gooi, omdat hy nie geld het. Uh, nou, uh, Vanity Fair word, uh, sing vir ons dan die Hitch and a Ride. En ja, die daar ek het eindelijk, wel toe ek in die Weermacht was, in die uh, 70s, uh, was het nogal lekker om te haak. Het is soos visvang. Jy sit jou duim in die lucht en dan kyk jy wie buit volgende. En as die kar stop, dan wonder jy, is dit uh, familie, is dit een man, is dit een, uh, jy weet, watse catch het jy gemaakt met daar die hike en watse soort kar een Mercedes of een Volkswagen. Oké, <laughs> okay, kom ons luister na Vanity Fair en hulle sing vir ons. Heat in her eye. ek het tot so in die midde 1980s het ek nog uh, nooit voorbij een uh, hitchhiker gerein nie. As hy oulandse pad staan, het ek gestop en hom opgelaai en uh, ja, uh, uh, <laughs> nooit een probleem gehad nie. Je weet, die een story wat ek uh, gehoor het van hitchhiking met die uh, skirke of wat jy kan of uh, potentieel kan optel, het die een ou uh, word opgetel en toe hulle so eentje gerei het, sê die hitchhiker vir die driver, nou uh, eh, jesse, weet jy, uh, hoe weet jy dat jy nie so pas een reeks moordenaar opgetel het nie? Die driver bly so weekie stil en hy kyk jy ou op en af en hy sê vir hom, luister, die kans laat dat twee reeks moordenaars in een motor sit. Nee, dit is een bykie ver gesog. <laughs> ja, kom ons stap aan en ons luister volgende. Jennifer, Jennifer Eccles is een enkelsnit van The Hollies uit 1968. Die liekie wat geskryf is dier lede van die groep met inzette van hulle vrouwens uh, en die titel is wel, ja, met inzette van hulle vrouwens en die titel is een combinatie van die vrouwens sy name. Ellen Clark sy vrou was Jennifer Nee Belsted en uh, Graham Nash sy vrou was Nee. Uh, uh, haar naam was Rose en haar van was uh, nooit van, was Eccles. So, toe maak hulle Jennifer Eccles wat uh, uh, akelige sproete gehad het natuurlijk, verskyn ook in die liekie Lily the Pink van uh, The Scaffold, die verwijsing is een uh, grap aangezien Graham Nash, wat in december 1968 die Hollies verlaat het, achtergrondkoor op hier die opname gesing het. Uh, Nash was van 1964 tot 1966 met Rose Eccles getrouwd. Die Hollies sing vir ons Jennifer Eccles. Thank you. What's next? Thank you. Thank you. Oh. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. <laughs> Please. Never mind, okay? You keep clapping if you want to clap. Come on. Fantastic. We, uh, we wrote a number about three months ago about a young lady called Jennifer Eccles. Ooh. And. Uh, hey, hang on. Can, it, can anyone whistle? Can you whistle? Let's hear you. There you go. So, okay, okay. So you can whistle. <laughs> so, right, every time, every time, see that? Osh. Every time we say Jennifer Eccles, you have to whistle, right? So we're gonna go. Here we go, kid. One, two, three, four. One, two, three. Yeah! written on red brick. Our love told in our heart. It's there, drawn on the playground. Love, kiss, hate or adore. I love Jennifer Eccles. I know that she loves me. I love Jennifer. dollies en hulle gee so bykie van hulle verhoog persoonlikheid ook daar weg. Uh, hulle is elektrisch steen oor die gehoor. Je weet, daar is, is altyd die interactie tussen die gehoor en die performers en dit maak dit een lekker show. Nou ek sê nou net hier so Joyce Wertley daar van uh, Kuif Creek in Amerika. Sy sê, uh, <laughs> en dit is eh, baie waar ek stem saam. They say with age comes wisdom. Therefore, I don't have wrinkles, I have wisecracks. <laughs> Goed gesê, Joy. Die Bad Boys Blue is wie ons volgende het. Nou, hulle is in die somer van 1984 gevorm dier die Duitse producent Tony Hendrik en sy vrou Eh, Karen van Haren. Hmm, I'm a poet and I don't know it. Karen van Haren. Die groep het baie gewild geword in Oost-Europa en Suid-Afrika en in teenstelling hiermee het die groep nooit in die Verenigde Koninkryke die tref trefferslijste behaal nie. Hulle uh, enigste Amerikaanse solo was Save Your Love 1993 en Love For You 1994 uh, wat uh, suksesvolle kaartetreffers geword het. Nou, ek dink hierin is meer onlangs. Dis hier wat uh, in die 90s of dalk al in die 2000s kom ons uh, luister na die Bad Boys Blues, a train to nowhere. Hierdie trein gaan nergens nie. Kom ons luister. fluister hy vir ons a train, a train to know he. Nou, uh, ja, die plaat het goed afgeskop, asof dit a, eh, a go-go, eh, disco type uh, lekkie gaan wees, en uh, toe kalmeer hy so na a train, a train to know he. Yellow River is a lekkie uh, opgeneem dier die Britse groep Christie. Dit is geskryf dier die groep Leier Christie, Jeff Christie, en is aangebied aan die uh, eh, uh, eh, eh, Tremeloos, wat het opgeneem het met die doel om dit vroeg in 1970 as een solo vry te stel, na die sukses van hulle destijdse solo Call Me Number One. Dit het op 23 april 1970 vrygestel en het een internationale treffer geword en in juni 1970 een week op die UK Singles Charts bereik. Die <clears throat> in die uh, Verenigde Staten op uh, nummer 23 op die Billboard Hot 100 enkelspelkaart bereik. Uh, Christy doen vir ons Yellow River. Christie se Yellow River en ek kan hoor sommer, daar is een baie ou opname daar, moet hom een bykie een kant sit. Uh, ek probeer so ver as moendlik altyd die nietste uh, opname van elke liekie wat ek opsit uh, te speel, maar daar een is beslis een uh, baie ou ene. Ek moet hom een of ander tyd nou weer replace. Love Grows Where My Rosemary Goes is een gewilde liekie dier die Edison Lighthouse, soos hulle bekend is EL, van die album Two Heat Wonders. Oorspronkelijk opgeneem dier Jefferson. Die solo het die eerste plek op die singles charts bereik op 31 januari 1970 en uh, waar het een totaal van 5 weke geblei het. Edison Lighthouse sê Love Grows Where My Rosemary Goes. She ain't got no money, the kind of funny was die Edison Lighthouse. Nou, as ek reg <clears throat> gelees het, Ivers, uh, eh, praat hulle van die Edison Lighthouse, wat nie eindelijk een groep was nie. Je weet, dit was een handelsnaam, meer as wat het een groep was. Iemand kon bijvoorbeeld, noem het, maar die Beatles gevat het, en gesê het, kom sing vir my, en as jylle vir my sing, sing jylle onder die uh, vaandel van die Edison Lighthouse, en dis hoe dit gewerk het, so ver Edison Lighthouse aangegaan het. Dit so, daar nooit specifieke groepe uh, genoem. Dit was, hulle het gesing onder die Edison Lighthouse vaandel. Dis maar net, uh, as ek recht gelees het. Ok, kom, My Baby Loves Lovin' was die topverkoper solo, vir die Britse popgroep White Plains. Die liekie is geskryf dier Roger Cook en Roger Greenaway, uh, dier hom opgeneem op 26 oktober 1969 en vrygestel op 9 januari 1970. Nou, uh, dit was op die Decca Records afdruk, de RAM uh, er, er, records. Oké? Okay? White Plains sing My Baby Loves lovin'. My baby since she knows likes and she knows how to use it. Hey. Uh, ah, when Julie comes around is een liekie geskryf dier Lee Pockris en uh, Paul Waans wat in 1969 vrygestel is dier die Kaflinks met Ron Dantay op uh, koor. Het was die tweede van twee solos wat vrygestel is uh, van die uh, Tracy LP, wat albei internationale treffers geword het. Die Likie het die uh, beste gevaar op uh, UK Singles Charge, waar het nummer 10 bereik het en nummer 13 in Australia uh, bereik het. Die Cufflinks is die mense wat het vir ons sing en hulle sê, wanneer Julie jendag weer bykom, when Julie comes around, hier gaan hy. song with no rhyme, a clock without time, a ship without sails, just drifting on the water. That's just how I feel whenever she's gone. That's just how Christmas. gewees wat daar vir ons gesing het en hulle het gesê When Julie Comes Around. Under the Moon of Love is een lied wat geskryf is dier Tommy Boyce en Lee, uh, nee, Curtis Lee, dis recht. En die, die eerste keer in 1961 dier Curtis Lee opgeneem. Lee se opname is vervaardig dier Full specter en is vrygestel op Dunes Records met die B-kant Beverly Jean dit bereik die hoogtepunt op die uh, hoogtepunt op die Billboard Hot 100 uh, eh, op nummer 46. Uh, dit is al klaar, dit klink laag, maar om 46 op die BB te kom, Billboard, is een prestatie hoor, uh, op 27 november 1961. En die liekie, uh, die, die groep wat het sing, is Show Waddy Waddy en hulle syng Under the Moon of Love. nie stil sit nie. Tap die tone as jy nie uh, wel as jy te lei is om op te staan. <laughs> of uh, gryp die besem en gryp wie naaste is. En doen die ding. Dizzy is een lied wat oorspronkelijk opgeneem is dier Tommy Rowe. En uh, dit word in 1969 een internationale treffer. Instrumentale rugsteen is verskaf dier die Los Angeles sessie muzikante bekend as die Wrecking Crew. Gesamentlik geskryf dier uh, Tommy Rowe en Freddie Weller. Dizzy was een groot treffer aan albei kante van die Atlantische Oceaan en het in maart 1969 vier weke nummer 1 op die Amerikaanse Billboard Hot 100 bereik en in juni 1969 vir een week op die UK Singles Charts en was nummer 1 in Canada in maart 1969. Tommy Rowe sing Dizzy. O George Moises, door in, uh, wat is die plekse naam? Uh, my wereld, ek sal net op die naam kom. Dit was sy plaat geweest. George wat ek van praat is One Time, One Time George, door van Port Nolloth en uh, McDougals by. Hy is die curator daar van die uh, museum in Port Nolloth. Julle moet toch een draai maak by jou George en stierf, stierf om groente. Sê julle uh, wanneer van, vir hom kom keir. Hy sê jou als vertel van diepsee diamant, duik, enzovoorts. <coughs> nou, dit het gekom waar ons uh, bevrees, dit is tyd vir my om af te sluit met die twee in een rij. Ek bedank julle hartlik vir gereelde inskakeling en ek vertrou dat allemaal lekker saam geluister het en uh, al die luisteraars, die nieuwe luisteraars, vooral, ek hoop nie, dis julle laaste inskakeling nie, voor ons die laaste twee luister, uh, eers een paar aankondigings, Indien jylle enige versoeken wil uitsaai of aankondigings van bijeenkomst of reenies wil maak, jylle is baie welkom om my enige tyd te kontak op my selfoonnummer 072-541-9803 en jy krij wereldwee blootstelling as jy jou product of jou dienste hier op ons stasie adverteer uh, of dalk die program borg jy sal vind dat het een baie kosteffectieve manier is om jou verkoope te eskaleer en dag sommer te verdubbel. Advertising pays, soos hulle in Engels sê. Jy is ook welkom om my op daar die cellfoonnummer te kontak, ek herhaal hom. 072 541 5400 9803 Die op die horizon kunstenaars wat blootstelling wil hee of uh, die wat beskikbaar is om op te tree by funksies of skouwe en sovoorts, stuur asjeblief vir my so 3 mp3's van julle muziek na my e-post adres ludwigventer at live.co.za met een kort biografiese beskrywing van die kunstenaar en dit geld ook natuurlijk indien julle bekendstelling dier een onderhoud op my program wil bespreek of as jylle weet van soe kunstenaar, stuur my besonderhede dier aan hulle en hulle sal op my vrijdag program uh, eh, op die horizon om drie uur verskyn. Ek los jylle dan met die twee in een rij en vandag sal ons luister na. Die eerste ene sal die Kelsel familie wees wat vir ons ene stuur, ek, ek verstaan, hy is verban in Suid-Afrika destijds toe hy die ronde gedoen het, die ding sy naam is Heer, en dan uh, speel ons uit met die tokens, wat is uh, ander Afrikana liekie vir ons syng, the tokens met The Lion Sleeps Tonight. Was my voorrecht om die muziek met julle te deel, lekker week verder, lekker naweek en tot volgende woensdag om vier namerig. Sterk Ludwig Venter wat sê, wees soet, loop mooi, was jylle hande, draai jylle maskers en bye for now. Hair has become such a worldwide and controversial symbol of pizzazz that a Broadway musical hit celebrated the whole thing. Now recreated... <laughs> Gloria? she asked him why. Why I'm a hairy guy. I'm hairy noon and nighty night, night. My hair is a fright. Harry high and low. But don't ask me why, cause he don't know. It's not for lack of bread, like the grateful dead. Don't ons druk gauw nog een in van die Beach Boys en hulle sing van, van, van. flies like an ace. You walk like an ace now, you walk like an ace. She makes the Indy 500 look like